Plec'h o gannet, ba breiz? non kish un pare zon gannet. Piu zo gannet ba breiz in de formil? Me c'hoare me mam zo gannet kish un gwengam. Na de dad, plec'h e gannet? O hien zo gannet ba New York. Selta! Plec'h o gannet, ba breiz? non kish un pare zon gannet. zo gannet ba breiz in de formil? Me c'hoare me mam zo gannet e kish un gwengam. Na de dad, plec'h e gannet? Hienes zo gannet ba New York. Selta!